Eta hasteko berrikuntza bat teknologia berriak punta puta, puntatik ezagutzen ditugu hemen hitzetaputzen zuekin partekatu nahi ere biztan da. Eta espero dut ez duzela zuen anonimotasun minimo hori maite leku guti bazen egia erran, eh? jadanik ortarako azken uh, urte hauetan aldaketak ikusirik eta naski desagertzen ari dela pixka bat bizi pribatuaren kontzeptu bitxi hori, bakizue. Find Face, hau da aplikazio berri bat. Eh, Hora deitzen da, Find Face edo atseman aurpegia inglesez. Simple da, metroan, karrikan, ez ben ezpeita metro handirik, baina no, karrikan, ostatu batean, ostatuagoa dira. Zuen telefonoa hartu, argazkiz hartu, diskretuki, biztanena egitekotan ideia da ekin zauri ez asumitzea. Eta ondotik argazki hori sartu Find Face aplikazioan. Eta aplikazioak zer egiten du, algoritmo bikain bati esker, simplifikatzen dute, ibilbidea, algoritmoak atsemaiten du, baionako ostatu zokoan argazki sartu duzun mutilaren izena. Nola? Bere Facebook edo edo zeintxare sozialak miatu baititu. Aurpegien euneko irurogeita marra ezagutzen du aplikazioak. Momentuz, Erruxian bakarrik erabiltzen alda, laurun mila pertsonek erabili dute, baina Kaliforniako bidea hartu dute sortzaileak unen edatzeko helburuarekin. Webguneak egiten duen promozioa, atseman maitasuna, find face, find the face, uh, aplikazioarekin. Baina da bat Karrikan, kurutzatzen duzu neska bat eta beraz, gordezka hartuko duzu argazkiz, bere izena jakingo duzu, berak jakingabe, bere bizia miatzen ari zarela bere Facebookaren bidez. Ekin zaile batek, be, saietu du, fein feiz, eta zer egin du bere adibideak interneten edatu ditu. Erakusteko zer erran nahiuen ere fein feiz horrek, eta egia da bitxi egiten dora, eh? ikusten da pertsona bat aldi guziz, jarririk, metroan, bere munduan, eta ondoa, bere bizi pribatuko argazki bat, bere Facebookan eman duena adibidez. Bere lagunekin partekatzeko eta biztanena ez da sare sozialekin bakarrik martxan. Egun batez argazkiz izan zuduesten biztanda, ezten, Euskal Biskotxaren irabazi baituzie, gerezi erresimentaz egin Biskotxari esker, hop, find face atxemanak ziste. Find faceek dio ere, kriminalen atxemaiteko ere egina da, erritar guziak polizia bilakatzeko. Ze sentsazio goxoa. Telebistako putz hutsa utz, iratiko hitz apitz. Hitz eta putz. Eta izkuntza zere bitz uh, eh, ikusi baitituta inbat gauza interesgarri euskara edota katalanari buruz. Lehenik Kiko Kasilla, batzuek zagutuko uzie, bo, nik ez duen zautzen. Futbolariari, futbolaria bera, eta futbolariari debekatu diote katalanez erantzutea kazetari bati. Madrid eta Balentziaren arteko futbol partida bukatu, irubiko emaitzarekin naski, zerran zoinek egin duen iru eta ez galegin, zoinek iru eta bi egin duen nik ez dakit, dena den hemen ez da problematika, kazetarien galdera erantzun behar izan dute, Ondotik, partida bukatu onduan eta jokalariek kazetari katalan bati ere erantzun behar izan dute jokalari katalanari zer egin du kastari katalanak ebe galdara bat egin jo bere hizkuntzean. simpleki, hots katalanez bainan bere nagusiak ez du utzi eta espainolez erantzun behar izan du gaizoa, barkatu da ondutik, kazetariari espainolez erantzun ziolako hortan gira. Pentsarazten itegeran futbol munduan gelituz gaizka garitan hori duela urte bat naski. Almerian, eh, Espainian, kazetari batzuek eh, batzuk esatu ziren. Ebe, Eibarko entrenatzaileak Euskaraz egi hitz egin zuelako. E, azkenean hor ere ber problematika zen, e, kazetari Euskaldun batek bere galdera egin zion Euskaraz, eta e, Euskaraz erantzuten hasi zen entrenatzailea, eta hor e, kazetari bat espainola kesatzen hasi zen, kesatu eta kesatu, eta errantzieten isiltzeko, ondotik usaian bezala espainola ez erantzungo zuela, eta azkenean gaizka garitanok bere ekin zatikia egin egin zuen eh, eibarko entrenatzailea joan zen prentsagunetik eh, ondoko galdur, galdera erantzun gabe. Euskaldunen eh, irautza txikiak azkenan ez direnak errez egitea egia bainan beharrezkoak direnak. Eta Euskara munduan ulertua izaiteko bideo polit bat ere egindu Paulek. Paul inglesa da eta munduko izkuntzerik buruzko bideo desberdinak iten ditu. Eta Euskara da bere azken bideoa Basque a Language of Mystery. A mysterious language in Europe that was surrounded on all sides by languages that it had absolutely no connection with. Well, there actually is a language like that. The language is the Basque language. The Basque Language. Hau da beraz espikatzen duena, loturarik ez duen hizkuntza hau beste hizkuntzekin eta hola abiatzen du bere bideoa, eh, bon, 6 minutu edo askila burra den eh, bideoa da, eta jadanik berreunta 6 mila aldiz begiratua izan da, 6 egunez. Da ingles ez baldin bada bideoa, azpitiltuluak ere badira Euskaraz irakurtzeko erraiten duena, ongi da, lere internet untsaina da batzutan, zenta, bo, inglesa zulehtzea ere ez da beti simple, <laughs> eh, sustut inglesa ezaki tenen zat, edo pixka bat ere, eta beraz, aski ongi egina bideoa, eta benik bederen Euskaldunen eh, artean ikusi dut partekatua izan zela bideo hau munduan zehar edatzekoa bediakina arazteko pixka bat hemen izkuntzari bigira zer pasatzen dena. Zerbista putz, utz, hutz, hitz, hitz, hitz, hitz, hitz, itz eta putz. Hoitarazten hotzet Laster Julia Kasanella zen iritzien zuten alko duzuela um, ehm, begizon eta emazte izaiteaz gogo eta bat eraman nahi izan du Juliak. Baina momentuzka Antonio bat, bideo berrietan hau ez nuen aipatu, baina uh, paperezko kontzertuak uh, eh, eh, zarauzen egiten dituzten bideo hauek kontzertuak ah, liburutegietan. Agustin Alkatere hartu dute bilatzen kantua. Bilatu anun dagoen Odenak doaz buskatzen bata bestean ondoran Zenbat laster zenbat bide Aipat zerik ez liteke Egunek etan Gabe Kondenatua daukaten airean sentitzen. la to Agustin entzuten genuen eh, hemen, eh, bere eh, lagunarekin, Julien Labatekin lagundurik, paperezko kontzertuak sailean beraz berak ere, bere partea eskaini ahali izan du sarean badok puntu eusen adibidez, atxamaiten handuzie, bideoa. Telebistako putz hutsa utz, iratiko hitz apitz. Hitz eta putz. Eta zenbaki bat bi hitzez aipatu nahi nuen ezagutzen duzie, berroita behatzi iru zenbakia, berroita behatzi iru do frantzisez berdina. 49-3. Eta bai, berroita behatzi iru 49-3. Ala, itxoiten genuen elkomri legea ez dutena diputatuek, lanaren legea ez dutena ikarrikandiren langileek, gazteek, berrogeita behatzi puntu iru. Hau da, terabidea. 49-3. Valtzek errandu, konfiantza osoa badu eta Oli egiten du langileen onerako. Le Conseil des ministres qui s'est réuni il y a un instant sous la présidence du président de la République m'a autorisé à engager la responsabilité du gouvernement. Je le ferai tout à l'heure. Hala hortan da, Manuel Valtz entzuten dituzi hemen uh, parlamentarien uh, eh, OUN gibelean, batzuek txalotu dute, gutik ala ere, uh, eh, Valtzek gaur eginduelarik adirazpen hori, uh, uh, azkenean, uh, berroita behatzi puntu iru, puntu konstituzioaren uh, jukutria hori esker, hola erraren dugu, frantzes justizia untxa, do konstituzioa batzutan untxaina da, uh, legea imposatuko du, simpleki, eta hori egiten alko du bihar goizetik eh, hain zina azken minutuen arabera ere jadanik egin duela pausu hori hala Simpliki, ustu balio, me bitxiz da, alere, zer du hor helburua ikusirik mugimendu sozialak ala ere onditzen ari direla, ez dakit zer ondorio ukanen duen mugimendu sozialei begira, ez direnez haundituko eta gaizki bukatuko da ala alderantziz. Ben, ez dut uste, eh, frantxesen eh, sustengo ukanen duen olako posizio gogor batek. ikusiko dena den hori segitzekoa urbiletik. Segitzen dugu gukaldiz, hitz eta putzen asteartero bezala eh, goiz behin, eta hitz eta putzen entzulearen iritzia Julia Kasanelia zuri, zuri itza, egunon. Egia zain, jende gehien, e, emazte gizon binarismo hori e, barneratua dugu, eta, eta ez dugu inolako arazurikukan gure burua emazte edo gizona bezala definitzeko, ba, komunetara joaten garelarik, taberna batean garelarik, e, ez dugu araz e, sistematikoki e, autatzeko ate bat edo bestea, e, eta baita ere sistematikoki e, gure bizitzan ba, hainbat e, patroi errepikatzen ditugun, ez? Ba, izan alda jazteko maneran, alde batetik, e, E, segun hautatzen ditugun, e, edo baita ere gure gorputzak e, eraz, erakusteko maneran ere, ez? Ba, ea nola, nola zaintzen dugun gure korputzan eta eta nola e, pausatzen dugun besteen aurrean. Bueno, aipatu nahi nuen justuki e, iruditzen zaidala nera bezaroan izan aldela garai bat e, nun patroioiek e, muturrera ino erameten diren, nun e, taldearen barnean ez egoteko kriston beldurra baden, eta horrek egiten du eta oso esanguratsua da justuki maskulinitate eta finismu, eh, feminitatearen linea hoiek ba aunitza unitz gogortzen direla, ez? Hortik kanpo diren pertsonak, ba izan aldela gazte bat tarteko itxura bat duena edo ez duela hartu nahi hainbesteko eh, estetika markatua albatetik edo bestera, ba, jasoko duen ondorioa izango da edo bazterketa edo estigmatizazio haundia, ez? Ba, adibide bat ukan aldugu e, ikusiz e, duela urte bat nola instituto batean Bartzelonan gazte bat hil zen, e, bere burua, bere burua beste egin zuen, bere burua transexuala bezala definitzen zuelako, ez? Eta hori biztan denez gure gizartean, ez da bate onartua, ba, kriston prezio soziala, kriston bazterketa bizitzen zuen gazte horrek bere inguruan, bere egunerokotasunean, eta horrek bere burua beste egitera eraman zuen. E, hori aipatzen dut, salatzeko ere, nolabait, estigmatizazio hori ere, eldu munduen artean ere gertatzen dala honitz, ez? Eta e, pertsona transexualak gaur egun, oraindik e, kasu gehienetan, ikusiak dira kasu patologikoak bezala, ikusiak dira gorputz gaixoak bezala, klinikoki tratatu behar eh, direnak, edo, edo gehienak edanik tratatuak izan direla, gainera, tautua ukangabe, ze mm, egia zan eh, realitatea da, ba, dualitate horretan sartzen ez diren gorputzan, jaiota gero, ba, klinikoki tratatuak direzun horiek ba, kategoria femenina edo maskulinoan sartu alizaiteko, ez? Eta oso, oso sanguratsua da, nola zuek, hori e, hautatzen dute bere zemendako ba, ebakuntza egitea edo ba, e, kategoria horietan sartzeko, ikusi zein bazterketa jasoko duten bestela, ez? Eta nahi dutelako oberena e, eh, bere zemea Bo, ba, hau dena planteatua nahi nuen proposatu, ba, nolabait, zergatik ez imaginatu irreditate bat nun pertsona guztiak gorputzak bezala kontzederatuak diren. Nun, on, alditugun, gorputzen e, anistasun osoa, ez, eskala luze bat, nun, ez diren bi kategoria, edo e, e ez da bi ere, inongo kategoriarik, eta non bakoitzak erabaki alduen nola definitzen duen bere buruan, nola sentitzen den, eta eta hori e, onartua izaitea beste, beste pertsonen aurrean, ez? Uste dut gainera euskaraz ari garela hitz egiten euskara hizkuntza laguntzen digula hortan, justuki euskara ez du femenino, ez du maskulinorik, beraz ez dugu behartuak ez dolan nola baite eh, kategoria batean ipintzeko inor, eta beraz ba, guazen hauden aprofitatzea eta librekiago bizitzera. Bueno ba, ba horrengo arte eta mila esker. Hemen beraz, Julia zen proposamena librekia bizitzea eta beraz gorputza kontsiratuak izan diten eh, be, genero autaketarik gabe. Milesker zuri entzulearen iritzia erran bezala goiz berri eta hitz eta putzen zuek ere egiten alduziena. Hoitarazten dautziet gurekin harremanetan sartu izan Facebook edo Twitteren bidez eh, hemendik pasatu zeruzta itzetik badira manera hainbeste eta hainbeste beste. Gaiari lotua kantu hau nahi izateko deitzen da, goxek eh, idatzi letrak eta hemen uh, be irripikatzeko momentuan ez ah, ez eme, ez etero, ez zero, ez ah, ez eme, ez ah, ez gehi, hemen duguna izena izateko. Bi argau birarte, behin menduta zaudete, gero arrotasuna berriz gorde. daukat nire hau barruan borrokan dabilier segiteko Zure ahora sartuta zure negar guztiak larrutzeko Hemen txe, goxe taldea, naizena izaiteko deitzen den eh, kantua, hemen uh, eh, goxeren irugarren diskoa izan zen, eta beraz hor, eh, be, Julia Kasan aipatzen zuen, gaia, bete-betean, ginuan, ez, ah, eme. Eta lasterritz eta putzen segituko dugu gure gomitarekin, gure gomita gau, antropologo bat, poesia idazle bat, eta artista bat, Eh, bere tinduak gaurtik aintzina Baionako Euskal Museoan ikusgai izanen baitira. Erik Di gurekin eh, izanen da eh, aurkeztuko baitu Xarri seietatik aintzina bere erakusketa berri-berria estrenaldia deneri idekia Baionako Euskal Museoan eta espikatuko dauku seekiago zer diren bere obra horiek. Bostak eta erdi Euskal Iratietan berriak zurekin bernadetar gaina Thank you. Lanlegiaren erreforma pasazteko gobernua konstituzioneko berrogoita behatzi hiru artikulua baliatuko du hola bortxaz pasazten du legea deputatuen boskaren gainetik pasatuz, bastejak kesu dira gobernuaren erabakiaren ondutik, bai parlamentariuak, bai erreformaren kontrakoak, eskuinak eta UDX sentsura mozione bat prestatu dute, pausatuko dutena sentsura errekursotik landa. Enpresa trabatze bat goizuntan tpm ETPMena, lan lege reformaren kontra borrokatzen diren, juzko retre kolektibokoak sozietate horren aitzinean egon dira, enpresa hori hautatu dute horren nagusia beita Filip Neiz eta hau denbora berean eskolegiko Medef nagusien elkarteko burua ere beita. Klodoli vangeluko hau ez du errekursorik igorriko barne ministeritzarat eskualegi elkargo bakararen kontradiren barnekaldeko hau multsuari ez da juntatuko eta angeluko merak miagitzekoak bezala onartzen du gehiengoaren hautua naiz eta proietuarekin ezados izan nahiago du orai gaurko hamar erri elkarkoetako ordezkariekin lanean haizan prestaketalanak serioski barnatzeko. Kostaldean komerzio artean zoinek eskaintza haundiena eginen duen ari dira leian, eskualegi barnekaldean komersantak mobilizatzen eta bateratzen dira, lekuko jendek lekuan berean erosketak egiteko. Azpagne Donapaleu, Sibero, Garazi eta Baigoriko komersanten batasunak bilduak dira pei kör, opari txekeak proposatzeko, gero eta baliatzale gehiago bada eta lekuko ekonomian behiz sartzen dira. Itximandoka. Utsumandokan Charles Bidegain bahitu hitzaekin jinen zaiki. Arrezak edo ardiak eta baritut xerzen badira bestian, kala hartzen zuten, eta nausia nahi balin bat zuen bere ospatu behar Iturriotzek aldiz eh, patriarkaen eh, azterketa lanetan aiko zaiku eta eranen nulaz eh, eraiten zen emaztia ezin ditakela fidagarritzat hartu aldiz gizuna bai. Patriarkatuak gizonak definitzerakoan, definitzen duten inoiz aldatu ezin den esentzia bat bezala. Benetako errealitateak Ezen direla aldatu betirako izan behar direla, ez? Eta hor dago jainkoa. Eta Josu Martinezek be libria mozoroak mihiseak eta bafeak dela eta Joseba Sarion haindiak libru juntan presuntegiaz egin dutian gogozketak ekariko teizku. Estatuak ez du ez legerik ez ezer konpondu beharrik. Lege hausle banaka batzuk kartzelana sartu eta kitio. Utsumandoka Euskal iratietan, aste hartez zazpitan, astizkenez lauetan. Utsumandoko! Astezken utako kanpoko mintzaldien saioan, maskaradeta zariko gira. Dora zonbait urte, Siberun atagatzen iragantzen mintzaldi bat segituko dugu, hor mintzo baitziren, Jean-Michel Bedasagar, Aita Junez Kazena, eta Inaut Etxamendi. Maskaradetaz mintzaldia astezken agatzuntan behatzeontan Euskal Jatietan. Errepika biharamunean oren batian iruleiko irratian. Igante juntan maiatzaen hamabostaekin emankizun berezia. berezia. Muzikaen egunetik zuzenin, antola zaleekin eta beste lekuko Gihuaz aintzin guztu baten ukeiteko, hamekak eterditaik eguerdita. Itzeta putz, itzeta putz, itzeta, itzeta, itzeta itzeta Itzeta, itzeta, itzeta, buz! Eta prentsaz, samintzatzeko tenorea itzeta putzen, eh, beria.eus webgunean, lan erreforma bozketarik gabe aurrera taterako du Manuel Valtzek, orentxetan Bernaetek aipatzen zuen bezala, erreforma ezinbestekoa dela iritzita, eta behar adina boto ez dituela izango horrik usiz Frantziako konstituzioaren berroita behatzi hiru artikulua erabiliko du lehen ministroak lan kodearen erreforma automatikoki onartuta geldituko da hots uh, eh, inposak eta bat, eh, hola erraiten aldugu lege baten inposaketa bat uh, gai hori ere aipagai zuduesten zuduestek eh, titulu hori emaiten du berroita behatzi iru konfirmatua uh, lan legea beraz uh, be, ez da osoan delarik frances gobernuak uh, plantan emaita erabakitzen du kontrakoen iritzia kontutan hartu gabe, justuki kontrakoen iritzia argazkitan, eh, ala ere gaurko berrian, titulu honen gainean, goizuntan eh, egin ekintza ikusgai eh, baita, berritan aipatzen ginoen bezala, ETPM enpresa blokeatu dute lan aurka, hori uh, loturik ere zer da lan erreforma, artikulu bat proposatzen du berriak, eta hori gai nagusiak, E reformak hori begiraten. Ipar Euskal Herriko hitzan ere titulu nagusi ETPN enpresaren blokeatzea eta bestalde berrian norabidea taldeak antolatutako main ingurua zuzenean emanen du biar berriak Euskal Estatua irudikatzen eh, Euskal Estatuaren aurreko iritziak eta jarrerak aztertu ditu Euskal Estatua irudikatzen izenburuko ikerketak hau eh, ikerketa hori iparregoa Fundazioaren eta parte hartuz eh, Euskal Unibertsitateko ikerketak eta taldearen elkar lanaren emaitza da. Joanen martxoaren amaseian aurkeztu zuten eh, emaitza hori prentsa intzinean eta beraz hor jende aintzinean aurkeztuko dute eta ez da bai piztuko. Itzaldia Donostiako Santelmo Museoan izanen da, biak zazpietan arat urbildu nahi baduzie edo bestenaz berrian zuzenean ikusgaia. Eta lankidetza protokoloa izenpetu dute usue barkosak eta inigo urkuliuk, badu maitaste jadanik aipatzen da lankidetza hori, uh, eh, azken izenpetu dute, eme sortzi arloko lankidetza bat dute barne hortan, ideia da, bi gobernuen arteko arremana normalizatzea. Kakotzen artean, gero abai eta EH Bildu aldiz ez dira elgarrikin aurkeztuko ekaineko hauteskundeetarat, Espainiako bozak beraz aipagai ere biztanda hemen, joanen astean duguk uko egin zion bi koalizioekin orkesteari eta arostegiko proiektua ere aipagai babestu du aierdik proiektua Nafarroako gobernuko presidente ordeak azpimaratu du bukatu dela galdeketa egiteko EPA, arostegia eta gero zer plataformako kideak salatu dute zako batzuek behirrogeita hamar mila euroko kalte ordain eskaera jaso zutela joanen astean. berrian sun gehiago hortaz eh, bestalde argian autokritika ez da damuketa presoak hortaz biziki urrun dira. Gabi Mueska agertzen da hemen argian bideo batean, haotxapuntu inforen bideo bat berriz hartzen du hemen lepo gogorra izeneko liburua idatzi du Gabi Mueska Euskal Preso Politiko Oiak presondegiaz, bake prozesuaz, Euskal Herriaren askapen prozesuaz eta bereziki etorkizu zemen bideo batean aipatzen du eta argiak ere partekatzen du. Iritzi bat ere partekatzen du gaur eh, komentatua izan dena ere sare sozialetan eneko bidegainena eta hori titulu honekilan ede restearen arriskoak azken hilabeteetan elep eh, elkargo bakarren aldeko bosketek lortu duten oi hartzunarekin ez litzateke sortu behar itxaropen faltsurik uh, alde positibismo hori pixka bat lasaitzeko helburuarekin eta hori tarazteko hemen zer den jokoan eleparekin eneko bidegainen artikulua beraz irakur gai argian edo enbataren webgunean hor baitu edatu. eta bestalde ere hemen uh, erreportai berezi bat interesgarria emaztean gorputzak gudu zelai mukwege doktorearen lekukotasuna geneban nazio batuen erakundearen giza eskubiden batzordeak martxoan aztertu ditu azken amarkadetan Kongo ekialdeko gerletan emaztean kontrako krimenak eta horiek baliatzeko manera kaskenean politikoki eta gerla arma gisa. Etxetx etxe berriren kontrako prozedura biatu dute kaseta puntu eusen aipagai eta kantinak bio hautatzen dutelarik bio janaria kantinetan eskoletan media bazken aipagai. Hau egin ituen prentsa ipamen nagusiak tenore untan... Kazetari iritzirikaz gaur eraz umez urtzigira pixka bat Itzeetapur! Erakusketa bat laster aipatuko dugu gure gomitarekin, Erik Dixari, antropologoa da bera, poesia idazlea eta artista ere, eta seietan Euskal Mustxeoan eh, bere erakusketaren estrena eginen dute, laster aipatuko dugu seikiago eh, zer den erakusketa hori, beltza, black, itzakor erdian direlarik, Bistana kantu bati pentsatu Like Black is beltza, Fermin Muguruza. Right. One time. Here we go. Right now. eta petzen historia Bentera zeinak martxan bat dira Eiek ordea ez batera dantzan Nora zaten da plak euskaraz When we Erraldo ere ginak Frontatzen pausa ese Black Game Bass Black is better Black is better Black is better Black is better Mendera seña Marcha en batida Iri cordea danza Oh no las atenda Black Euskaraz guys. black and mask. Beltza, Black is Beltza, hemen txefermin muguruzaren eh, kantua eta erran bezala gure gomitarekin lotura tipi bat duena. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, obskali Itz eta ratietan. Eta erran bezala, ipatuko dugu erakusketa bat, gaur estrenatzen eh, dena, seiontan eh, Euskal Museoan duzue itzordua, Erik Dixaridekin, eh, Ratzaldeon. Ratzaldeon, zuri agantza eta zure Zurekin eta zure obrekin, beraz, itzordua eh, erakusketaren estrenaldiaren zat, eh, titulu batekin, Belts is Black, pentsarazten du, egeran, Black is Beltza, Fermin Muguruzak ere aterazuan ez du aspaldi, olako diskali buru bat, Belts is Black, nundik eh, etorri zaizu ah. ideia hor? Ah, ba, erranduzun bezala, izan, izan da, beskabat bat, uh, uh, Fermini, eta beraz erauzketa gaurtiko bi arte eh, ikusgai izanen da, Eskal Baionako Eskal Museoan eh, sokoa deitzen den eh, gelan, eta da nire bigaren barkarkako bakarkako erakus, erakustaldia Baionako Eskal Museoan. Mm -hmm. Beraz, han ikusiko dira bost margo, metro bat, bider metro batekoak izanen dira, eta <clears throat> lana da batez ere ez eh, iraunkortasunari buruz eta denborari buruz eta dakizun bezala denbora denbora kaltegaria da ba, normalki eh, arte eh, arte lana lanarentzat mm eta orduan hemen jolasten dut denborarekin eta ebe, Ba, baliatzen ditudan pastelak eta eta beste eh, medikuen eh, materialak ere, adibidez, eh, margo batzuk eginak dira uh, eozinezkoak eta betadinezkoak dira. Eta argiarekin, uh, argiarekin uh, jolasten dut, uh, zenta hor uh, diren hor diren eh, margoak uh, deja uh, desagertzen ari dira. Mhm. Beraz, bada jolas bat horrekin, uh, eta ez uh, ironkortasunarekin. Ados. Pentsarazenit, uh, pixkat, uh, erakusketa bat, janariaren inguruan. Janariz uh, egin obrak ziren eta azkenan horiek ere garapen uh, txarra zutena. Bai, bai, eh, horrelako gauzak egiten dira, eta bon, ber konzeptutik eh, abiatu nintzen, nahi duzu, baina eh, beste, beste materialarekin. Mm. Eta orduan, hor uh, ikusgai izanen diren obrak bimia, bimia zazpitik eginak dira, beraz, uh, erraten aldut er, eh, bat eh, dela, mm -hmm. eta eta bai, uh, bai konten naiz uh, beriz uh, baionako eskal museo horat joateaz, eta ez da, ez da hain fazila edo erresa uh, uh, guk artist, artistok egiten dugun lana uh, erakura, era, jakin arrasteko, eta mm -hmm. erakutsa, César arazteko, zenta Cezar duen bezala, bai, e, arte munduan e, eta arte lanetan bi, uh, bi fase, faseetan bi fase badira, alde batetik be, jakin behar da, eta bada be, Cezarek egiten zuen, be, frantzesez dut, eta bada le savoir-faire et le fer-savoir, mhm. eta gero tagiago le faire savoir hori denbora, denbora hartzen gaitu, Eh, hori uh, uh, jakinarazteko. Ados. Zailago da komunikatzea azkenean uh, be artistak dituen obren inguruan gaur egun, jena duzu? Bai, geruta, geruta gehiago uste dut, bai, bai, eta, eta orduan uh, bai, ditugu, leku, lekuak uh, ez dira, hainbeste uh, le, leku ez bai daude ere, Eh, hemen iparaldean, eh, eta orduan be, eh, ez da duzu fama handirik edo ez, basila bazira ospetsua mundu txiki honetan be, zaila, zaila da jakinaraztea e, zuk egiten duzu, dituzun lanakoa. Mm -hmm. e, justuki e, berri lehen erranduzuna e, eta zure obrak ere hortik e, baitoazte, e, denbora kaltegarria dela diozu, beren artista batzuentzat denbora ez dain kaltegarria erez, denborarekin edo be, berbada ere eriotzarekin artista batzu famatuak bilakatzen baitira ere? Bai, bai, bai, hori, hori egia da, mena, bon, inspirat, inspirit, inspirazioa elo, atseman mandut pizka bat, edo, edo hartu bat eh, asiatik, edo han egiten ditu, eh, dituzten eh, mande, mandela, mandeletatik. Mm. Mandela da men, momentu batean egiten den zerbait, eta gero desagertzen den zerbait, eta nire lanak uh, eh, gerutagiago eh, hortaz eh, zentratzen ditut. Ha. Ados, eta zen dako justuki uh, alde hori bizki berezia txemaiten dut, obra bat egiten duzu, orduak pasatzen dituzu eta gero suntsitzeko? Bai, suntsitzeko, hori preseski hori aipatu nahi nuke ere, zenta margo batzuk egin dituen, eta gero eh, ez nituen uh, gustuko beraz eh, gero bada bada nahi baduzu uh, uh, duen duen mugimendu bat edo prozesu bat senta ere nituen egin nituen margo guztiak Eta gero handik bo argazkiak hartu ditut pixka bat hori azpimaratzeko eta eta gero hautsak Eh, kuadroen uh, eh, hautsak eh, beriz hartu ditut eta hautsarekin beriz uh, margotu ditut. Mhm. Beraz, hor, uh, erakustaldian ere bi margo ikusgai izanen dira, bata da, da ereketa, ereketa oktatik salbatu dudan margoa, mhm. Eta gero izango da eskultura bat, nun, nun atsemanen duten untzi bat, hautsa hautsa biterik. Mm -hmm. Ados. Eta mm, lehen eh, aipatzen nuen, Beltz is Black, beraz hola deitzen da, erik disari zure uh, gaur estrenatuko duzun erakusketa mm, eh, Euskal Museoan, Bayonan. Uh, Beltz is Black, baina ez dira denak uh, beltzak, gaurkoak? Ez, ez, bai, hori uh, hemen etxian nituen uh, margo guziak ikusirik, pensatu nuen ere uh, ezartzea bat... Uh, Eh, kolo, kolorezko batzuk uh, eh, ba, eh, azpimarratzeko uh, uh, ba, den dena beltza, beltza delarik mm. <laughs> ja, aski dugu hor uh, krisia, krisiak ekartzen digun uh, pesimismoarekin eta pentsatu nuen pixka ere kolore batzuk ezari beharko uh, ditu dala hor guk bizi dugun uh, egun, egunero kotasunean. Bai, zenta hor, eh, azkenean beltzak badu alde ilun hori, gero aipatzen duzu denbora kaltegarriaren eh, alde hori, ez da oso ilun bat, ala ere? Ez, ez, bat, ba, ba, ez, ez, lotzen dut eh, nahi baduzu gehiago hor uh, olerki gintzan egiten, egiten ditudan lanekin lotzen dut era, erakusketa, zenta hor, uh, sartzen, uh, sartzen naizelarik, be, uh, nintzen, uh, sartzen uh, nintzela, bizka bat meditazio batean, eta eta eta orduan zer du ere erakusketak eh, hor uh, olerki olerkiekin eta poesiarekin mm -hmm. beraz eran eh, ezake nahiko onirikoa dela edo edo poetikoa mm -hmm. ados uh, kasketa initz ere baitituzu zuk erik dixari eh? antropologoa ere baitzira bestalde eta mm, hala ere galdera bat uh, pentsarazten ditu biztana beltz horrek uh, zulaz bezalako arti artista bati, baduzu hortarik ere? Bai, bai, da, da omen bat ere, eh, zulazek egin eh, duen eh, la, lana, lana, lanaren zat, hor, egia da hor, margo baten aintzinean zarelarik, beltza bilakatzen da, beste, ez da beltz gehiago nahi baduzu, argia, argiarekin jolasten alduzu, eta batez ere margoak jo du eh, hor inguruan duen uh, eh, or, inguruan duen eh, argiekin mhm. eta gero kontratu nintzen ere beltz, beltza ez zen bate mono te, edo mono Mono, mono baten inguruan zenta belz, batzuk uh, argiak hartzen dituzte, adibidez uh, ibuarezkoa, noar dibuar uh, hor, eta eta beste, beste batzuk, le noir de vigne adibidez, ez, ez, du, ez, du, ba, ez du bate uh, eh, argia hartzen. Eta orduan, uh, guztiak badute beren eh, berezitasuna, mhm. eta interesgaria da ere materiarekin, texturarekin uh, jolastea, eta ikustea bizka bat hor margo, ba, margo baten eh, gainean ze, ze nolako aztarnak usten, eh, usten, usten dituen eh, mm. horrek. Mhm. Eta berdin azken galdera bat hor, uh, aipatzen dugu beraz obrak, aipatu zu poesiatik ere ateratzen duzula hor uh, tindatutakoa, eta zure antropologo lanetik kultura hizkuntza gizarteari interesatzen uh, baitzira bereziki, euskal hor obra hoietan uh, eh, influenzia hori ere senditzen da? Ba, uste duz, influenzia eh, etortzen, etortzen dela hor uh, egin dudan uh, lanetik, han uh, nekatuenean badakizu abadiako ere lan egin nuen, Euska bat arduratu nintzen, uh, arduratu nintzen, hor uh, ditzen deitzen den artista etxea, hor endaian kokatzen dena. Mhm. eta, eta artistekin bizi izan nintzen, haien laguntzaile izan naiz eh, handik pasatu pasatu zirenentzat eta egia gaiteko, ba eh, hor erori nintzen bizka bat eh, arte munduan bide bide hortatik eta segitzen dut hori ere lotzean gero tagiago antropologia eta eta artea Beraz, hor, uh, maiatzaren, uh, maiatzaren amaseian, astelenarekin, uh, irunian izango naiz uh, maiatz, uh, maiatz kolektiboarekin, Eh, eta han apnik bat eh, antolatuko dut eh, hor e, kondestable deitzen den palazioan, yeah. irunian, eta gero beste itzordu bat izanen da maiatzaren hogeita amarrean, e, best, ber, bertokian kondestablen ere, irunian, eta eh, maiatzenen hogeita amarean emanen dut uh, mintzaldi bat hor uh, arlemen ezagutu dudan artista bat iburuz uh, Beniat Iglesias Lopez uh, deitzen dena mm eta hor bai, bai, lotura, lotura hori uh, zen, nahi bat duzu bai, uh, egin duen uh, lanetik Ados, bon, ebe eh, balitaik indika aipatzeko, baina bada diadanik hor eh, pasta eta sustut, eh, ebe oberena da joitea Euskal Museorat zure obren ezagutzerat, Belts is Black, gaur seietan abiatzen da beraz erakusketa hori Euskal Museoan, estrenaldia ofiziala beraz egiten duzue, eta maiatzaren hogeita bi arte, hori da? Hori da, hogeita bi arte eta denak eh, ongi etoriak izanen dira. Beuntza, Erik disari Milesker. Izan untza, Milesker. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, Euskal Irratietan. Itximandoka. Utsumandokan Charles Bidegain bahitu hitzaekin jinen zaiki. Arrezak edo ardiak eta baritu txerzen balin bestian, kala hartzen zuten, eta nausia nahi balin bazuen bere patu behar zuen. Joseba Iturriotzek aldiz eh, patriarkaen eh, azterketa lanetan aiko zaiku eta eranen nulaz eh, eraiten zen emaztia ezin ditakela fidagarritzat hartu aldiz gizuna bai. Patriarkatuak gizonak definitzeragoan definitzen duten inoiz aldatu ezin den esentzia bat bezala. Benetako errealitateak ezin direla aldatu betirako izan behar direla, ez? Eta hor dago jainkoa. Eta Josu Martinezek be libria mozoroak mihiseak eta bafeak dela eta Joseba Sarion haindiak libru juntan presuntegiaz egin dutian gogozketak ekariko teizku. Estatuak ez du ez legerik ez ezer konpondu beharrik, lege hausle banaka batzuk kartzelan sartu eta kitio. Utsumandoka Euskal irratietan, aste hartez zazpitan, astizkenez lauetan. Utsumandoko! Astezken kanpoko mintzaldien saioan, maskaradetaz hariko gira. Dora zonbait urte, Siberun, atagatzen iragantzen mintzaldi bat segituko dugu hor mintzo baitziren, Jean-Michel Bedaxagar, Aita Junez Kazenab eta Etxamendi. Maskaradetaz mintzaldia, hastezken agatsuntan, behatzeontan, euskal irratietan. Errepika biharamunean, oren batian, iruleiko irratian. hitz eta putz hortan bukatzen da gaurkonik horrekin agurtzen. Zaituztet bihar haste azkena, baina ez da hitz eta putzik izanen tenore untan, aldaketa tipi bat, zien programan ezkezkatu. Kantu eskaintzak ukaren dituzi Euskal Irratietan zuzenean, eta ostegunean berriz itzultzen gira Fred berroetekin, gurekin izan baita ostegunero bezala. Seiak Euskal Irratietan!